Muhammedin alayhi salatu wa salam, mbi shokët e tij besnikë, mbi familjen e tij të ndershme dhe mbi gjithë ata që e ndjekin rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Vazhdojna me lejen e Allahut subhanahu wa taala në jetëshkrimin dhe historinë e zotëriut dhe më të mirit të pejgamberëve Muhammedit sallallahu alaihi wasallam ku i mbajtëm dikun tri ligjërata në këtë histori të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duke filluar nga rëndësia e mësimit të historisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, pastaj gjendja e botës para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku mbizotronin dy perandoritë më të mëdha të asaj kohe, perandoria romake dhe ajo persiane, pastaj e veçuam një ligjërat në gjendjen e arabëve ngase prej tyre është nxjerrë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe prej tyre është dërguar alaihi salatu wasalam se cila ka qenë gjendja e arabëve para ardhjes së pejgamberit alaihi salatu wasalam dhe këtë kjo parathanie rëndësia e kësaj parathanie ishte në ata se kur njeriu e shef zullumin dhe errësirën para ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe e shikon anën tjetër faqen tjetër të historisë Pas ardhjes së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëhera e ndjen dhe e shef madhërinë e dërgimit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe mëshirën e madhe të Allahut tebareke ve teala në dërgimin e tina alaihi salatu wassalam. Dhe në fund e përmendëm emrin e plotë, emrin e plotë deri tek babgjyshi i fundit, i cili quhet Adnan dhe ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziyja, Allahu e mëshiroftë, se pas Adnanit nuk dihet kush është Kryetari i Jemenit dëshironte ta rrënonte dhe ta shpartallonte Mekën e Allahut tebareke ve teala, edhe Allahu xhelle ve ala e mundi dhe e sfidoi dhe e shkatërroi nga ana e tij, pa u përzi njerëzit fare. Dhe ai vit është quajtur viti i elefantit, për shkak se ky kryetar i Jemenit ka ardhur me me elefanta. Kështu që me pajtimin e krejt dijetarëve pejgamberi alayhi salatu wasalam ka lind në këtë vit. me pajtimin e krejt dijetarëve jashtë kësaj ka, ka polemikë pastaj në fjalën e shumicës së dijetarëve pejgamberi a.s. ka lind në ditën e hanë ditën e hanë ka lind pejgamberi a.s. pastaj kanë polemizue se cila ditë prej muajit Rabiul Awwal ka qenë dita e lindjes së tij alayhi salatu wassalam disa kanë thënë dita e 9 e muajit Rabiul Awwal kanë thënë dita e 8 kanë thënë e 10 e 11 e 12 kështu që mes këtyre ditëve ka lind pejgamberi alayhi salatu wassalam sa i përket vitit me të cilat numërohet tek neve përputhet viti 571 me këtë vitin ku jemi sot 2015 në vitin 571 ka lind pejgamberi alayhi salatu vesselam ku përputhet me me mujin april diku 20 apo 22 april ka lind zotëriu i pejgamberëve Muhamedi alayhi salatu vesselam Nuk ka dyshim se lindja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është prej mirësive më të mëdha të njerëzimit. Ai i cili lexon historinë e pejgamberit alaihi salatu wassalam, e shfleton jetëshkrimin e pejgamberit alaihi salatu wassalam, e studion mirë dhe hulumton gjendjet e pejgamberit alaihi salatu wassalam dhe ndryshimet dhe reformat e mëdha që ai ka ba në njerëzim, e shef se ky e ka meritu me qenë zotëriu i pejgamberëve alejhi salatu wassalam dhe e ka cilësu Allahu tebareke ve teala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin dhe nuk të kemi dërguar ty tjetër përveç se mëshir për botat përveç se mëshir për botrat dhe rend për botat kur ka lind pejgamberi alejhi salatu wassalam para se me lind Babi i tij, Abdullahi, ka vdekë duke qenë bashkëshortja e tij shtatzënë. Ka ndrru jetë. Abdullahi i biri i Abdul Muttalibit ka vdekë dhe s'e ka prit lindjen e Muhamedit alayhi salatu wassalam. Dhe disa dijetarë kanë thënë sepse Allahu xhelle ve ala ia ka marrë jetën menjëherë Abdullahit që mos menojnë njerëzit Që pejgamberi alayhi salatu wasalam kur të fillojë me me pejgamberinë e tij mos mendojnë se është e lip ndonjë autoritet apo ndonjë famë. Pse? Sepse familja e pejgamberit alayhi salatu wasalam ka pas autoritet të lartë te kurejsht. Abdul Muttalibi a kon shumë i respektum dhe a kon zotëria i kurejshve dhe a kon ai i cili u kujdes për për Mekën dhe për Qabën e Allahut xhelle ve ala dhe për me mohu këtë ai ka lind jetim Ai ka lind jetim dhe ka lind nga nana e cila quhet Amina. Edhe ajo ka vdek mas 6 viteve pasi është rrit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe nuk ka qenë prej besimtareve. Po ka qenë prej jobesimtareve dhe ka vdek në shirk, ashtu siç kanë ardhë shumë hadithe nga pejgamberi alaihi salatu wasalam. Në traditat e arabëve, kur ka lind ni foshnje, ka qenë traditë që ata menjëherë t'ia gjejnë ni mëndeshë. Mëndeshë është gjidhonëse. Me ja gjet ni gruje e cila jep gjinë. Dhe e kanë lyp këtë gjidhonëse me qenë e fuqishme, edhe me qenë e pastër, Dhe me qenë dikun kah shkretira. Me qenë dikun kah shkretira. Dhe kemi përmend atje te virtytet e arabëve se ata kanë kqyr fmijët me i bo të fuqishëm, të guximshëm dhe me u pastru gjuhën. Me e fol gjuhën arabe të kullume. Dhe kjo nuk ka pas mundësi pos nëse e lajnë me nejt me arabë vendos disa shkaqe. Ka qenë një gruje e cila është qujt Halime. Halime es-Saadije. Ka qenë nga fisi Saad ibn Abu Bekr. Saad ibn Bekr. Dhe kjo gruje ka qenë shumë e dobt dhe e zaiftë dhe fukara. Burri i vet ka qenë El Harith. El Harith dhe kanë qenë familje fukarave. Këta kanë jetu dikun jashtë Mekës. Dhe janë udhëtu për në Meke me një, një grup të grave për me shku me gjet fmijë dhe me i dhonë gji. Dhe janë çudit njerëzit pse kjo Halimja vjen kur as s'ka gji, as nuk është e fuqishme, si ka mundësi, se gjinën e kanë dhonë me pare, i ka dhonë gji edhe ka marr pare. Kanë ardh një grup i grave dhe i është paraqit pengameri a.s. gjithë këtyre grave. Dhe asnjëra s'e ka pranu pengamerin Alejhi Salatu ue Selam. Kjo ka qenë me caktimin e Allahut tebareke ue teala. Pse s'e kanë pranu? Se kanë thonë ky, ky foshnje s'ka babë. Kush na pagun neve? Nana e ngratë s'ka mundësi me na pagujt, kështu që e kanë refuzu të gjitha. Dhe e kanë marr të gjithë foshnje tjera. Kjo Halimja ka met e fundit. Dhe askush nuk i ka dhonë Halimës foshnje me i dhonë gji. Pse? Se e dobt? Kur janë shpërnda të gjitha, kjo është mërzit. Ka thonë, unë po shkoj po e marr qat jetimin çka e refuzun të gjithë. E ai ka qenë pengameri, alejhi salatu ue selam. Edhe ajo, ja ka dhonë, nona e vet, Eminja, ja ka dhonë pengamerin, alejhi salatu ue selam. Në këtë kohë nuk ka qenë pengamer, alejhi salatu ue selam. Dhe e merr dhe i tregon burrit të saj. Dhe i thotë e mora këtë jetimin. Nuk e di çka ka me ndodh, po e mora. Ndoshta Allahu Xhele ue ala na jep bereqet me këtë. E merr këtë foshnjen zotëriun e pengamerve Muhammedin Alejhi Salatu ue Selam dhe kjo e ka pas një foshnje tjetër e cila me vite s'e ka lon me bo gjum natën me vite s'e, s'e ka lon me bo gjum natën dhe as që ka qenë kjo me, me, me gji të dobishëm kur e ka marr pengamerin Alejhi Salatu ue Selam i është qetësu, qetësu foshnja e saj dhe janë është bo Me gji të mirë, i ka dhonë gji shumë, dhe devet e sajna, dhe delet e sajna, janë mbush me qumësht pa fun, pa kufi. Dhe janë mahnit. Dhe ata gratë tjera thanë, kjo e mur ma të dobtin, kurse fitoi ma së shumti. E mur ma të dobtin dhe fitoi ma së shumti. Dhe u kthyn tek veni i tyre. U kthyn tek veni i tyre dhe bashkë me burrin e saj. I tha burri i saj, ti ja ki qillu ma së shumti. Edhe pse ata, krejt e refuzun, ama ti ja ki qillu ma së shumti. Ka thonë, vallahi devet, kurrë s'jan kon qeshtu të mushta me, me qumësht. E as delet, kurrë s'jan kon kështu të mushta me qumësht. Ka thonë, kjo është ndonjë mrekulli. Ka thonë, qenka ky foshnje i bekum. Dhe qe me bereqet të madh, pejgamberi alejhi salatu ve selam, dhe e mbajnë dy vite, ngase është e njohur që dy vite, ka nevojë foshnja me i dhënë gji. Kur i ban dy vite, kthejnë te nana e saj, kur i ban dy vite, kthejnë te nana e saj, te Aminja, dhe i thojnë, neve kemi pa prej këtij djalit, bereqet që s'kena mundësi me ta përshkrujt. Krejt fqinjët na kanë zili. A thu se çka tu ndodh me neve. Si ka mundësi. Saqë ata të cilat kanë nxjerrë devet e tyre dhe delet e tyre në kullotë kanë thonë kshyre ka po i çon kjo Halimja se qaty shtohet bereqeti. Edhe kanë shku këta te veni i Halimës. Ama kot. Ata kanë met prapë pa qumsht dhe pa bereqet. Dhe e kanë pa se Halimja ka diçka të veçantë te kjo. Kur e kanë kthy te Aminja, nana e saj, i ka thon a na e le edhe disa vite. Ky djal, që t'na mesë bereqeti. Ka thon jo, s'ka mundsi, ka thon, këta e kam djal të bereqetshëm, më duhet mua, derisa ka këmbëngul shumë, edhe e ka mojt. E kanë mojt deri në kur i ka bo pejgamberi alejhi salatu ve selam dikun 5 vite. Kur i ka bo 5 vite, alejhi salatu ve selam, ka dal me lujt në shkretinë me djalin tjetër të Halimës, i cili është vlla pi gjinit, për pejgamberin alejhi salatu ve selam. Dhe kur ka dal me lujt, duke vrapu pejgamberi alejhi salatu ve selam, kanë ardh dy njerëz, të panjohur me petka të bardha dhe e kanë morr pejgamberin alejhi salatu selam. Ky djali, vllau prej gjinit është friksue dhe është largue. Ata e kanë morr pejgamberin alejhi salatu selam e kanë shtri për toke dhe ja kanë ça zemrën. Ja kanë ça gjoksin përgjysë dhe ja kanë nxjerrë zemrën. Hadithi është në Muslim e ka nxjerrë Enes ibni Malik radiallahu anhu nga, nga pejgamberi alejhi salatu selam ngjarjen dhe hadithi është në, në Muslim. Wa wada'a wa wada'na anka wizrak. A nuk ta kemi ça neve ty gjoksin dhe ta kemi nxjerr tyje të keqen. Ta kemi nxjerr neve tyje të keqen. Pra pejgamberi alayhi salatu wassalam në moshën 5 vjeçare i është ça gjoksi dhe i është nxjerr çdo send i keq. Nga gjoksi i tij alayhi salatu wassalam që ta filloje mesazhin e tij të madh i pastër. I pastër alayhi salatu wassalam dhe ky fmija tjetër mahnitet. Dhe ky shkon te nana e saj dhe i thot e mbytën Muhammedin, e mbytën Muhammedin. Dhe kjo me vrap shkon edhe e thirr burrin e saj El Harithin E thirr nanën e saj El Harith edhe babin edhe i thot e mbytën Muhammedin e mbytën Muhamedin. Dhe këta me vrap shkojnë kur e shohin Muhamedin alayhis salam në kom. I është në është është ndryshu ftyra, është ndryshu ftyra, mirëpo ai sikur mos me pas ndodh kurgjo. I është ça gjoksi alayhis salatu wassalam dhe sikur mos me pas ndodh asgja. E marrin prej frigës dhe thojnë në konsultim mes veti t'ja kthejna nanës së tij sepse ka mundësi me ndodhë me këta diçka keq e mos t'na mbes neve faj dhe me vrap shkojnë në Mekë e ja kthejnë nanës vet dhe nana vet mahnitet thot si ka mundësi ju këmbngulshi me majt tash po këmbngulni me ma kthy ka thonë s'ka mundësi çka ka ndodhë me, me djalin tem thot e shfrytzum bereqetin faliminderit Nga ana juve ta kthejna. Dhe s'kan dasht mi kallxu çka ka ndodh. Ka thonë jo. Ka thonë ju komngulët me majt, tash po komngulni me kthy. Çka ka ndodh? Edhe ja tregojn rastin. Thot ju sigurisht nana e saj, nana Muhamedit alayhis salam. Jo thot sigurisht jeni tu u friksu për djalin tem, apo? Thot po. Thot vallahi djali tem s'ka me i ndodh kurgjo keq. Ka thon prej pse? Ka thon djali jem ka lind me një lindje që s'ka lind kurkush si ai. Alayhis salatu wassalam. Si ka lind? Thot kur ka lind djali jem, ka lind dhe durt i ka nxjerr përpara dhe është vendos në tokë dhe ka kqyr ka qielli. Ka thanë dhe mu më është paraqit një dritë e madhe derisa i kam pa pallatet e Shamit. Këta e ka thanë pejgamberi alayhi salatu wassalam dhe këta e ka shpej nana e tij alayhi salatu wassalam. Kjo çka argumenton se s'ka mundësi fmija me dalë në këtë formë, me kqyr ka qielli dhe me dalë me dur t'i vendos në tokë, sikur me di çka a tu bo. Dhe është paraqit pallatet e Shamit. Kjo është isharet për zgjerimin e shtetit të Muhammedit Alei Salatu Slam deri në sham. Deri në sham dhe në sham ka m'u kthy prap krenaria e umetit Muhammedit Alei Salatu Slam pasi që ka me ra. Kjo është, kështu e kanë komentu, dijetarët. Pse shami? Sepse në Sham është zhvillu deri atje krenaria e Muhamedit alayhi salatu wasalam dhe kur ka ra prap ka m'u kthy prej aty ashtu siç zhvillohen ngjarjet dhe me kaderin Allahu te bareke ve teala do ndodhe ashtu dhe ajo e merr e merr dhe e gëzume Dhe kur e merr pejgamberi alayhi salatu wasalam, shkon me vizitu te dajtë e tij, dajt i ka pas pejgamberi alayhi salam në Sham, në në Medinë, më falni, i ka pas në Medinë dhe e çon Aminja në Medinë, kthehet prej Medinës bashkë me babgjyshin e tij Abdul Muttalibin dhe në rrugë nana e tij ndron jetë. Ndron jetë nana e pejgamberit alayhi salatu wasalam dhe pejgamberi salam përfshihet me një pikëllim shumë të madh. Babin nuk e ka pa kurrë, Nana i vdes rrugës dhe pejgamberi salam kaplohet me pikëllim të madh. Shumë pikëllim i madh. Edhe kjo ka prej urtësive të mëdhaja për pejgamberin Alehi Salatu e Selam, ku ai Alehi Salatu e Selam është rrit dhe është zhvillue me vështirësi të mëdhaja, që e kanë përgadit shpirtnisht dhe mendërisht dhe fizikisht për një mesazh shumë të madh. alaihi salatu wassalam dhe vorroset nana e tij në një qytet, në një vend mes Mekës dhe Medinës, i quajtur El Abwa. El Abwa quhet ky vend ku është vorros nana e tij alaihi salatu wassalam dhe për këtë vend pejgamberi alaihi salatu wassalam e ka lut Allahun xhallahu ala që të shkojë te nana e tij dhe të kërkojë istighfar për ta dhe të kërkojë falje për ata mirëpo Allahu xhallahu ala nuk ja ka lejue. Wa ma kana lin wa ma kana lin nabiyyi wal ladhina amanu yastaghfiru lil mushrikin. Allahu xhallahu ala ka thon, nuk i takon pejgamberit as atyre të cilët kanë besu me bo istighfar për mushrikët. Dhe kjo është mesele e prerë dhe nuk ka këtu polemikë. Mësimet të cilat nxjerren nga kjo ngjarje e madhe, Halimja dhe Gjidhënia e pejgamberit alayhi salatu sallam është e para bereqeti i pejgamberit alayhi salatu sallam. I është shtu bereqeti kësaj familjes me të madhe. Me çka? Me pejgamberin alayhi salatu sallam. Andaj njeriu duhet me ditë se pejgamberi alayhi salatu sallam është i bereqetshëm. I bereqetshëm në fjalët e tina, në veprat e tina. Andaj nuk është mahni dhe nuk është çudi që kur pejgamberi alayhi salatu sallam ka pshty Kanë vrapu sahabët me morr ata, prej bereqetit të madh, Alehi Salatu e Selam, dhe kur ka morr abdes, kanë kqyrë me ia morr ujin, pejgamberit Alehi Salatu e Selam, prej bereqetit të madh, Alehi Salatu e Selam. Këtë bereqet e ka pas para pejgamberisë, mos folim pas pejgamberisë, Alehi Salatu e Selam. Dhe në këtë ngjarje, shfaqet zgjedhja Allahu tebareke ve teala për pejgamberin alayhi salatu vesselam ku e ka zgjedh Allahu xhallahu ala para pejgamberisë bereqetin dhe shenjat dhe simbolet se ky njeri nuk është si njerëzit tjerë ky njeri nuk është si njerëzit tjerë po ky ka prej veçorive të veçanta mbi njerëzit e tjetra është se Kjo ngjarje e kanë nxjerr dijetarët një dobi shumë madhështore se zhvillimi dhe edukimi i fëmijëve nuk duhet m'u ba në vende të ngushta. Allahu xhallahu ala ka dasht me përgatit pejgamberin alayhi salatu wassalam me shpirt të lartë, me fizik të fuqishme, me trup të fuqishëm. Dhe pejgamberi alayhi salatu wassalam në shumë rivajete kanë ardh se e ka pas fuqinë e 40 burrave, në rivajete tjera në 400 burrave. Kjo prej ka prej sebebeve çka Allahu xhallahu ala ja ka mundësue. E para është që rrit 5 vitet e para në shkretinë. Pastaj çish kena me e përmend, është kanë bari i deleve. Bari i deleve, çoban. Dhe kjo ja ka mundësu pejgamberit alayhi salatu wassalam me pas personalitet të lartë. Fizikisht, shpirtërisht edhe mendjen e ka pas të zhvillume shumë alayhi salatu wassalam dhe gjuhën e zhvillume shumë dhe mëshirën e zhvillume shumë realitetin e të vërtetës dhe ka dasht të gjithë njerëzit t'i përfshijë kjo e vërtetë. E kjo çish ka ndodh? Ku Allahu xhallahu ala ja ka mundësu me u rrit shkretinë në hapësirë, në natyrë. Andaj dijetarët kanë thanë se njeriu nëse don fëmijën e tij me bo të gjallë, duhet me l'çue. Me l'çue jashtë me, me, me u m'u zhvillue. Jo me majt mrena. Andaj në disa studime çka i ka ba Muhamed Kutbi, Allahu e mëshiroftë, vëllai i Sejid Kutbit ka thanë, nëse don me vërtetue të kundërtën e kësajna, shikoji evropianët. Ata të cilët jetojnë në hapësira të ngushta, jetojnë 20 vite fëmija, rritet dhe zhvillohet në një banesë dhe dy dhoma. Çka bohet prej atij fëmije, kurgjo hiç? Ai kurgjo nuk di? As inteligjencë nuk ka të zhvillume, inteligjenca e tij arrin me, me i lujt disa loja, kurgjo ma, ma tepër? As ka ambici, as kurgjo. Dhe normal se ata e, e synojnë atë popull çish dojnë ata. Sepse s'ka inteligjencë te ata, s'ka ambici te ata, s'ka vullnet të lartë. Pse? Sepse jetojnë në hapësira të ngushta. E njeriu çka duhet me bo me fëmijën e tij, me lëshu në hapësirë. Me lanë vetë ai m'u zhvillue. Normal ti me pas një kontroll mbi ta, mirëpo me lanë ata m'u zhvillue vetë. Sikur pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe kjo është dobijet se ne kanë përmend dijetarët se njeriu nëse jeton në hapësirë, në natyrë fillon me u zhvillue mendja e tij, shpirti i tij, emocioni i tij, gjuha e tij e kështu me radhë. Andaj Ebu Bekri radhiyallahu anhu wa arda i ka thanë ja Rasulullah Ti e flet gjuhën arabe ma së mirti prej neve. Si ka mundësi? Ka thonë si ka mundësi mos me fol unë gjuhën ma së mirti prej juve, kur nja, unë jam prej kurejshve, dhe kurejshët kan pas prej krenarisë me fol gjuhën arabe, dhe e dita, unë jam rrit tek Halimja, e cila ka qenë prej fisit Saadit, Jam rritë te Halimja, pra ajo m'ka lan mue me jetu në natirë, të pastër. Kjo ka qenë prej dobive të cilat i kanë nxjerr dijetarët, sepse pejgamberi alejhi salatu ve selam është rritë në natirë të, të pastër. Prej dobive të kësaj ngjarje është se çamja e gjoksit të pejgamberit alejhi salatu ve selam dhe pastrimi i gjoksit të pejgamberit alejhi salatu ve selam argumenton se ky personalitet i lartë është përgadit prej fëmërisë së tij për mos me lujt, mos me bo hajgare, mos me u zbavit dhe mos me mor këtë jetë për hajgare. Andaj pejgamberi alejhi salatu ve selam, asnjëherë veshi i tij s'ka ndëgju muzikë, asnjëherë veshi i tij s'ka lujt, asnjëherë gjuha e tij s'ka fol batil, dhe asnjëherë ky personalitet nuk e ka adhuru dikan tjetër përveç Allahut xhel-le ve ala. Andaj pejgamberi alejhi selam ka thonë, kurrë nuk jam përzie në adhurimin e Latit dhe Uzës, Që mos mendojë dikush se para pejgamberisë unë kam pas përzierje me mushrik. Jo. Edhe është një transmetim tjetër i cili transmetohet nga historianët se pejgamberi alejhi salatu ve selam ka thënë vetëm dy herë kam dash m'u përzie me xhahilat, vetëm dy herë. Edhe ia kam lanë një shokut tim me m'i rujt delet. Dhe kum shku natën në Mekë dhe i kum pa ata një, në një haheng të dasmës dhe kum dash me i dëgju ata çka po bajnë po dhe më ka kop gjumi derisa më ka jam çu në mëngjes. Kështu e kum ba dhe një natë tjetër. Mirëpo Ibn Kethiri, Allahu e mëshiroftë, në Bidaje ve Nihaje, thotë në këtë transmetim duhet me hulumtu shumë. Pse? Pejgamberi alejhi selam s'ka dëgju asnjëherë, haram. Se ky rivajet ban me u kuptu sikur pejgamberi alejhi selam ka dash pak me i kqyr shka bojnë xhahilat dhe ka pas dëshirë me, me bo sikur ata. Jo, assesi. Alejhi salatu ve selam, i është ça gjoksi, i është pastru gjoksi, elem neshrah leke sadrak, ta kemi ça, ta kemi pastru ty gjoksin. Dhe kështu pejgamberi alejhi salatu ve selam është përgatit prej fëmërisë së tij me majtë këtë personalitet, këtë ambicie dhe këtë vullnet të lartë dhe me këta ka arrit alejhi salatu ve selam me i udhëzue njerëzit me lejen e Allahut tebareke ve teala pas vdekjes së nanës së tij e ka morë në Hamza, Abasi, Zubejri, nuk kanë guxue prej Abdul Muttalibit m'u ul te një shilte që e ka pas të veçantë Abdul Muttalibi. S'kanë guxue në Meke. Kush ka guxue? Pejgamberi a.s. Ka thonë ju s'guxoni m'u ul në këtë shilte. Këtë shilte e ka pas për mu veçu prej krejt arabëve, Abdul Muttalibi, që ka qenë zotriu i tyre. Ka thonë n'këtë shilte ulet veç Muhamedi. I ka thonë e pse? Ky ma i vogël, na jena ma të mëdhej, pse ky m'u ul? Ka thonë se unë te ky shoh diçka shumë të madhe. Ka m'u ba ky i madh. Dhe është ba ky i madh, alejhi salatu ve selam. Është ba ky i madh, alejhi salatu ve selam. Pas vdekjes së Abdul Muttalibit, Abdul Muttalibi e porosit Ebu Talibin. Ebu Talibin, djalin tjetër të tij, babën e Aliut, radhi Allahu anhu ve erda, e porosit, thot merre ti Muhammedin a.s. në kujdesin tanë, dhe ruje mirë Muhammedin a.s. ka thonë ruje ma mirë se fmitë e tu. Se ky ka thonë ma i madh se krejt. Ky është ma i madh se krejt. Dhe shikoni, dijetarët e kanë përmend, kshyre çfarë respekti ka kriju Allahu te gjoksat e Arabëve dhe babgjishit dhe mixhallarëve të tij, para se me kanë pejgamber. S'ka qenë pejgamber, as që e kanë ditë që ka me kanë pejgamber. Mirëpo Allahu xhelle ve ala ka krijue madhërim në gjoksat e tina. Sikur që te të gjithë njerëzit ka madhërim për pejgamberin a.s. Si? është interesant, se dijetarët kanë thonë, Muhammedin e respektojnë të gjithë njerëzit, besimtarë dhe pabesimtarë. Si ka mundësi? Besimtarët dihet që e respektojnë, me pasim dhe respekt dhe nderim dhe lavdrim e kështu me radhë. Po pabesimtarët frigën e madhe që e kanë prej pejgamberit alayhis salatu wassalam. Shumë i friksohen rrugës së tij, metodologjisë së tij, shumë i friksohen. Dhe kjo aludon çka? Se ata e shohin si njeri të madh këta. Muhammedin alayhis salatu wassalam. Wa rafa'na laka dhikrak, thot Allahu tebareke ve teala, ta ke, ta kemi ngrit ty nderin lart. Njëna prej ngritjes së nderit qysh është kjo e para. Arabët e kanë respektu krejt. Krejt arabët e kanë respektu pejgamberin alayhi salatu wasalam. Pa u kon pejgamber. E dyta nuk ka pllam të tokës që nuk dëgjohet eshhedu enne Muhammeden Rasulullah. dëshmojnë se nuk se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Krejt dunjaja. Pa marrë parasysh a ju vjen mirë a s'ju vjen mirë, ata e dëgjojnë. Muhammedun Rasulullah, Muhamedi është i dërguari i Allahut. Tebareke ve teala. Kta e ka e ka madhru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam kështu Allahu xhelle ve ala. Andaj njeriu kur e lexon historinë e pejgamberit e kupton se kush është ky njeri. Andaj na në fillim të ligjëratave atje e përmendëm pse me mësu historinë Na jena obligu me dash mas shumti pejgamberin alejhi salatu ue selam. Jena urdhu me pasu në çdo të vogël dhe të madhe. E si arrihet kjo? S'ka mundësi me arrit, përveç nëse njoftomi në detaje me, peng, me historinë e pejgamberit alejhi salatu ue selam. Andaj, pas vdekjes së Abdul Mutalibit, e merr Ebu Talibi në mbrojtje dhe kujdes. Ebu Talibi ka qenë i varfër, fukara, s'ka pas pare, Ka qenë, domethënë në një jetë të vobekt, mirëpo pejgamberi alejhi selam prej mëshirës së tij të madhe dhe inteligjencës dhe ndërgjegjes së lartë, i ka thënë Ebu Talibit, unë të ndihmoj. Unë të ndihmoj tye me rujt familjen tane dhe dhe mue bashkë. Dhe i ka thënë, "Lemi mu delet. Unë i ruj delet." Ka thënë, edhe caktomi prej deleve të Mekës, të njerëzve të Mekës, unë i ruj. Alejhi salatu ue selam. Këtë kërkesë nuk i ka ardh rastësisht, po kjo ka qenë kader nga ana Allahut xhelle ue ala, që pejgamberi alejhi selam me qenë çoban, me qenë bari i deleve, sepse ka pas urtësi të mdhoja në, në ruajtjen e deleve, që ç'kena me përmen prej dobive të, të ruajtjes së deleve. Andaj pejgamberi alejhi selam i ka marrë ruajtjen e deleve për me ndihmu axhës së tij, Dhe këta Allahu xhelle ue ala e ka bo prej kaderit të tij. E para prej dobive të ruajtjes së deleve se në ruajtjen e deleve fitohet sabri. Njeriu i cili ruan delet dhe kujdeset për delet duhet me u çu n'mëngjes herët dhe duhet m'u kthy te shpia natën. Dhe kjo kërkon kjo periudhë sabër të madh. dhe delet shka përderdhen dhe shetitin dhe njeriu duhet me qenë i kujdesshëm mos t'i hikin dhe kjo çka e ka bo pejgamberi alejhi selam me përfitu prej kësajna e para e ka mor për detyr me u kujdes për njerëzit për gjithë njerëzit dhe ata shka përderdhen pejgamberi alejhi selam mundohet m'i mledh me një ven siç ka thonë pejgamberi alejhi selam unë jam sikur shembulli i njeriut para zjarrit Dhe ju jeni sikur mizat. Dhe unë mundona m'i largu prej zjarrit dhe ju afroni afër zjarrit. Kështu është shembulli jem dhe shembulli juve. E këtë kët nder të madh dhe këtë cilësi të madhe ka e ka fitu me ruajtjen e deleve. Me ruajtjen e deleve. Dhe e dyta është modestia. Dijetarët kanë thonë, njeriu i cili run delet, ka modesti, sepse shikimi i tij fokusohet teposhtë dhe jo tërma. E kundërta e atij i cili run deve dhe kuaj. Ai i cili ka kuaj, shikimi i tij është tërma dhe gjoksi i tij tërma. Ndërsa ai i cili run dele, shikimi i tij përqendrohet teposhtë. Dhe pejgamberi alejhi selam kur e kanë cilësue, Tirmidhiu dhe Ebu Davudi, kur i kanë shënue cilësitë e pejgamberit a.s., kanë thanë, pejgamberi a.s. ka kqyr gjithmonë te poshtë. Dhe ka qenë i turprushëm shumë, dhe i marrushëm shumë. Saqë kanë thanë, ka qenë i turpshëm, sikur nusja e re kur hin dhëndër. Paramendone turpin e pejgamberit a.s. Dhe është skuq shumë pejgamberi a.s. kur është taku me njerëz panjofshëm, është skuq shumë prej, prej turpit të madh që e ka pas alejhi salatu Wassalam. Dhe këtë këta e ka fitue para pejgamberijës, duke qenë njeri modest, duke qenë njeri i, i thjesht, dhe nuk ka pas kibër, alejhi salatu wassalam, as sa grimca e atomit. Andaj dijetarët kanë thanë, Allahu xhelle ve ala e ka bo pejgamberin a.s. për me qenë kujdestar dhe ruajtës i deleve për me fitu këto cilësi. Ngase pejgamberi a.s. në hadithin që e ka nxjerr Muslimi, ka thanë nuk ka mundësi m'u fut në xhennet, ai që në zemrën e tij ka prej kibrit sa elbi, sa sendi ma i vogël, sa grimca ma e vogël. Gjysma e parë, gjysma e dytë, gamtun nas, m'i nënçmu njerëzit. M'i nënçmu njerëzit. Andaj Allahu tebareke ve teala, e ka bo pejgamberin a.s. bari të deleve, për me fitu modestijën. Dhe pejgamberi a.s. nuk i ka nënçmue njerëzit, asnjëherë në jetën e tina. Prej dobive të ruajtjes së deleve është trimëria. Ai i cili run delet, ekspozohet para rrezikut. Se delet nuk ruhen në qytet, por ruhen nëpër vende malore, e kështu me radhë. Dhe njeriu do të m'u kon i guximshëm, mos m'u friksue prej rreziqeve çka i paraqiten prej ujqve të ndryshëm e kështu me radhë. Andaj pejgamberi a.s. e ka fitu këtu guximin. Andaj qysh e përshkrun Aliju, radhiallahu anhu, pejgamberin a.s. Idha shteddet il harbu, kur u Flakërojke lufta, të gjithë tërheqeshemi pas vetëm pejgamberi a.s. rrike i pari. Dhe thëke, unë jam i dërguar i Allahut xhelle ve ala, Muhammedi i biri Abdullahit. Dhe nuk, nuk u tërheqke përmas, pse guximin e madh, trimërijën e madhe. Dhe këtë këta e ka bo duke i marrë sebepet para pejgamberijës alejhi salatu wassalam. Dhe e fundit, prej cilësive, është Ka kalue në tregti para se me u martu me Hadixhën, radhi Allahu anha ve ardhaha. Pra pejgamberi a.s., asnjëherë në jetën e tij, s'ka hangër, hazër. Nuk është ushqy ga, gatshëm. Në kokër të shpinës, jo. Andaj pejgamberi a.s. ka thanë, dora e cila jep, është ma e mirë se dora e cila merr dhe furnizimi ma i mirë është ai i cili bëhet prej djersës së njeriut. Andaj, kjo është prej dobive se ai i cili thërret në rrugë të Allahut tebareke ve teala, e i pari është pejgamberi alejhi salatu vesselam, ka pas nevojë me me u furnizu me këta. Mos me pas nevojë për për furnizimin dhe për rrogat e njerëzve. Pse kur njeriu është i vartë prej njerëzve, sidomos në kohët e sotshme, prej tagutave të ndryshëm, prej tiranave të ndryshëm, kjo bëhet pengesë me thonë të vërtetën, sepse ata të pengojnë, përndryshe ta tërheqin me rrogën, e bëhet vartë, s'ka mundësi me thonë të vërtetën. E kur njeriu i ka difisi, ushqehet me dorën e tij dhe është i mjaftueshëm me pak atëherë i mundësohet me thonë të vërtetën. Andaj Allahu tebareke ve teala e ka përmen këta në librin e tina ve ja kaumi la es'elukum alejhi malen pejgamberët ju ka thonë dhe pejgamberi alejhi selam ju ka thonë popullit të tij ja kaumi la es'elukum alejhi malen o populli jem unë për thirrjen çka e baj nuk kërkoj pare nuk kërkoj pare in exhrije illa ala Allah shpërblimin e marr prej Allahut unë Unë shpërblimin e marr prej Allahut. E si realizohet kjo? Kjo realizohet duke një, duke u qenë njeriu i zellshëm dhe i kujdesshëm që me fitue rriskun me djersën e tina. Andaj ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, "Ma akala ahadun ta'amun qattun khairun min an ya'kula min amali yadihi." S'ka hangër ndonjë rob haje, ushqim, asnjëherë ma të mirë se sa ajo çka e han prej dorës së tina. Prej dorës së tina, sepse kjo njeriu të jep pavarësi, Dhe s'ka ma mirë se pavarësia dhe krenaria dhe me qenë njeriu me kokën lartë dhe me thonë mendimin çka e mendon dhe mos me i ardhë mendimet e gatshme me ju servu hazër dhe ai vetëm i formulon dhe i zbukuron. Po kur njeriu e ka pavarësien e thotë edhe mendimin ashtu siç e mendon. Pastaj kam përmend dijetarët se Ebu Talibi e ka marrë pejgamberin a.s. për tregti në Sham. Dhe rrugës për në Sham, para se me mbërri në Sham, e kanë pa një shtëpi, një sinagog, ku ka qenë një prift i cili ka bo adhurim. E ka pas emnin Buhajra. Buhajra ka qenë krishter, prej atyre të cilët e kanë lexue inxhilin. Dhe ki njeri s'ka dalë fare prej shtëpis ku ka bo adhurim, fare. Mirëpo Allahu xhelle ve ala e cakton që ki me dalë dhe me prit Ebu Talibin bashkë me pejgamberin alayhis salam, duke qenë ki i vogël, 12 apo 13 vjeçar varësisht nga ndryshimi i rivajeteve. Dhe del jashtë. Dhe i thot ku është caku juve, ku doni me shkue? Ka thonë në Sham, të bajmi tregti. Ka thënë kush jeni ju? Ka thënë Ebu Talibi. Ka thënë kush është baba i këtij djaloshit? Ka thënë unë. Ka thënë rrejte. Ka thënë pse rrejta? Ka thënë është e pamundshme ky djaloshi me pas babën gjallë. Ka thënë si ka mundsi? Ka thënë shikoja shpinën e tina. Ka thënë në shpinën e ka simbolin se është pejgamberi i njerëzimit. Ka thënë çka je ti duke fol? Ka thonë trego drejt, a je baba i këtij djalit? Ka thonë jo, mixha i tina. Ka thonë tash e fole të vërtetën. Ka thonë mos shkoni në Sham. Se në Sham romakët janë duke e diskutue se janë qastët e lindjes së një njeriut i cili ka me pushtu gjithë dynjanë. Ka thonë dhe janë në kërkim të vrasjes së këtij djalit. Ka thonë, çka ka, çka ka ajo me neve? Ka thonë, ai djali është ky. Ai djali është ky. Ka thonë, si e vërejte? Ka thonë, kur ju erdhët, pas juve, çka pat prej gurzive dhe prej pemve, të gjitha ronë sexhde. Dhe nuk binë sexhde përveç për një pejgamberit të Allahut xhalla wala. dhe i urdhon dy shërbëtorë Abu Talibi dhe e kthejnë pejgamberin alayhi salatu wasalam në Mekë. Kjo ka qenë prej ruajtjes së Allahut tebareke ve teala ndaj pejgamberit të tina, ndaj pejgamberit të tina. Në disa transmetime tjera, disa ushtarë të romakëve prej Shamit kanë dalë në kërkim, kanë dalë në kërkim dhe janë takue me pejgamberin sa dhe i kanë thonë këtij priftit, jena duke kërkue njerin i cili e rrënon perandorinë tonë. Ka thon, kush është ai? Ka thon pejgamberi i Allahut. Ka thon Allah s'ka dalaj. Ai ka qenë aty prezent. Ka thon kthenu, s'ka këtu njeri, ka thon unë jam këtu veç. Dhe e ka shpëtue pejgamberin alayhi salatu wasalam. Kjo ka qenë prej mrekullive të cilat e kanë përmendë dijetarët prej ruajtjes që ja ka bo pejgamberit alayhi salatu wasalam Allahu xhalla wala nga ana e tij. Pastaj kanë përmend dijetarët, këtë kjo është para pejgamberisë së pejgamberit alayhi salatu wasalam, para pejgamberisë së pejgamberit. Ka ndodh një luftë në mes kurejshve dhe fisit Kenane. Kurejshët me fisin Kenane bashkë kanë luftue kundër një fisi tjetër i cili është qujt Hawazin. Hawazin kanë pas një ndeshje të madhe. Një ndeshje të madhe i cili fisi Kurejsh e ka vra një, një njeri nga fisi Hawazin dhe ka, ka shpërthy lufta. Na përmendëm se arabët janë, kanë kall lufta për, për shkaqe ma të ulta. Për shkaqe banale, kanë kall lufta me vite, sikur fisi Eusit dhe Hazrexhit kanë luftu me vite për kalin i cili ja ka shkue fisit tjetër. I kanë shtlu në gara, njoni ka fitu normal dhe kanë kall me, me lufta me vite. Pasi ka ndodh kjo, kjo luftë dhe është ashpërsu lufta, është qujt lufta Harbul Fixhar. Fixhar është lufta e mëkatit. Pse lufta e mëkatit? Sepse kjo luftë ka ndodh në muajt e shenjtë. Dhe arabët e kanë pas haram me luftu në muajt e shenjtë. E kanë pas haram me luftu në muajt e shenjtë dhe e kanë qujt këtë luftë lufta e mëkatit. Pse? Sepse e kanë ditë se kanë ba mëkat në këtë luftë. Mirë, çka ndodh? Pajtohen me ndalë këtë luftë. Pajtohen me ndalë këtë luftë. Në një ditë prej ditëve, pas luftës, së luftës Fixhar, luftës së Mëkatit, vjen një njeri nga Jemeni, nga fisi Zebid. Fis Zebid, kështu ka ardhur për rivajete. Dhe ja shet një mall As ibn Wa'il, babës së Amr ibn Asit, babës së Amr ibn Asit, i cili asht qujt As ibn Wa'il. Dhe ja shet këtina një mall. Dhe Asi ka qenë prej kryetarëve të të Mekës. Ja ka marr mallin dhe ka thënë, "Hec, hupu tash prej këtu." Dhe s'ja ka dhonë parët. Dhe ki ka bërtit. Ka thënë, "Unë erdha prej Jemenit me bo tregti dhe ti ma merr mallin dhe s'ma jep parën, s'ka mundsi, ka thënë, "Kjo është zullum." Dhe ka bërtit dhe ka shku te te fiset e mëdha s'e kanë marr parasysh. Ka shku e ka pagujt një, një poet. Ka thonë, dil dhe ban thirrje, se në Meke bahet zullum. Bahet zullum i madh, e kum shit mallin dhe s'ma ka dhanë parën. Dhe ka shkue te Zubejri. Te Zubejri, gjali i Abdul Muttalibit. Dhe ka thonë, kështu kështu. Ka thonë, në Meke bahet zullum. Shitet malli dhe nuk ipet parja, ka thonë, kjo s'ka mundësi. Edhe i fton gjithë kryetarët e Mekës dhe thotë patjetër me e bo një marrëveshje edhe kjo marrëveshje është vendos në shtëpinë e Abdullah ibn Xhedanit dhe është qujt marrëveshja e dinjitetit ha, e, hilful fudul marrëveshja e dinjitetit çka është vendos në këtë marrëveshje Pse e përpërmendi këtë marrëveshje? Këtë marrëveshje e ka lavdru pejgamberi a.s. Hilful fudul, marrëveshja e mirësisë, e dinjitetit. Në këtë marrëveshje është vendos që çdo kujna i cili i bahet zullum në Meke me u dalë në ndihmë, pa marrë parasysh është mekali, apo është misafir në Meke. Andaj, e kan përmend dijetarët këta se kjo ka ndodhë para ardhjes së pejgamberisë së pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ajo çka është me rëndësi, pejgamberi ka prezantuar në këtë marrëveshje. Ka prezantuar në këtë marrëveshje dhe ka thënë ma e mira marrëveshje e cila ka ndodhur te arabët është marrëveshja El Fudul, marrëveshja e dinjitetit. Pse? Sepse janë vendos shkelja e zullumit dhe ngritja e drejtës së njeriut. Madje në disa rivajete, rivajetet kanë polemikë në saktësinë e tina, ka thonë pejgamberi alejhi salatu ue selam, ue leu duijtu fil islami le exhebtu. Sikur të thirrem në këtë marrëveshje edhe në islam, isha përgjigjë. Pse, kan thonë dijetarët të cilët kan, e kanë saktësue këtë rivajet, ka thonë sepse këtu janë vendosë shkelja e zullumit, shkelja e padrejtësies dhe ngritja e të drejtës së njeriut. Dhe kjo llogaritet prej virtyteve të arabëve. Në mes zullumit ka dal një drit e vogël çka e ka bo pejgamberi alayhi salatu vesselam me qenë i denjë me bodavet në kët rreth. Pastaj prej ngjarjeve që e kam përmendë dietar është Dhe ata kanë bo tregti dhe e kanë kthy kapitalin Hadixhes bashkë me fitimin dhe i ka dhënë atyre pagat që e kanë meritue. Ka ndëgju për Muhammedin, alayhi salatu wassalam, për besnikërinë, për urtësinë, për personalitetin e mirë të pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ka kërku dikush me njoftu me këtë me këtë njeri. Dhe e ka njoftu me pejgamberin alayhi salatu wassalam, një shoqe e cila quhet Nefise. Dhe është taku me pejgamberin alayhis salam. Ka thënë a pranon me bo tregti për mua? Ka thënë po pranoj. Dhe e ka marr disa pare prej penga, prej Hadixhes dhe ka shku në Sham, ka bo tregti. Me veti ka marr një shërbëtor, të cilin ja ka dhënë Hadixhja, e cili e ka pas emrin Meisara. Meisara ka qenë i vogël, voglush. E ka marr pejgamberi me veti. Ky voglush e ka përcjell pejgamberin alayhis salatu selam me me zell. Çka ban ky njeri? Dhe ka pa prej tina çudira, mahni, se çfarë njeri është ky. Dhe vazhdimisht i ka tregue Hadixhes se çfarë njeri është. Derisa në shpirtin e Hadixhes është vendos dashuri për pejgamberin alayhis salatu selam. Dhe një ditë prej ditëve duke fol me shoqen e saj Nefisen Ka thon, i ka thon Nefises, mua po më vijnë shumë msit për m'u martue. Ka thon, unë nuk jam e interesume për m'u martue. Ka thon përveç me një djalë. Ka thon cili është ai? Ka thon Muhamedi, ky çka ban tregti për mua. Dëshiroj m'u martu me këta. Ka thon çka me bo? Ka thon ja paraqiti unë. Ja ka paraqit pejgamberit alayhi salatu wassalam, Hadixhja ka pas nder të madh tek arabët. Dhe ka qenë e njohur për nder dhe fisnikëri e kështu me radhë. Ja ka paraqit pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe ka pranue. Pejgamberi alayhis salam ka thënë të këshillona vetëm me axhallarët e mi. Shikone, pejgamberi alayhis salam gjithmonë e ka përdor këshillën. E ka përdor konsultimin. është konsultu me ata që i ka, i ka mendu njerëz të, të dijes dhe të përvojës. Ka thënë pranoj vetëm të këshillona me axhallarët. Dhe është këshillue me Hamzën dhe Abbasin dhe Abbasi ka thënë martoje menjëherë me Hadixhen sepse është grue e ndershme dhe është martu pejgamberi alayhi salatu wasalam me Hadixhen dhe ja ka dhënë mehr 20 deve të të reja. 20 deve ja ka dhënë pejgamberi alayhi salatu wasalam Hadixhes dhe është martue me Hadixhen në moshën 25 vjeçare dhe Dhe me këtë nofkë titullohet pejgamberi alayhi salatu wasalam Ebul Qasim. Ebul Qasim është pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe ky djalë i ka vdek pasi ka plotësue një vjet. Djali tjetër e ka pas emrin Abdullah dhe ky ka vdek menjëherë. Abdullahi pas lindjes ka vdek menjëherë dhe është qujt me emrin et-Tahir edhe et-Tajib. Kështu e ka titullu. Arabët Andaj kush lexon historinë apo zinxhirët e haditheve, e shef atë një grumbull të madh të emrave për një njeri. Pse? Arabët e kanë pas prej traditës me qujt njeri me shumë emra. Me shumë emra. Pse? Për me për optimizëm, për optimizëm. Andaj e ka qujt për shembull Luan, Shpatë, i fuqishëm, guximtar e kështu me radhë. Dhe ti mendon se janë 4-5 veta, ai një njeri është. Andaj është një njeri. Andaj dietarët e hadithit kur e kushtëzojnë mësimin e hadithit thonë patjetër është m'i ditë krejt emrat e një njerit. Pse? Se kur ta lexosh mos mendosh se janë 3-4 veta, po a një njeri, po ka shumë emra. Andaj ka qenë tradita e arabëve me ja vnue fëmijëve të tyre shumë emra. Andaj pejgamberi alayhis salam e ka qujt Abdullah, Tahir, Tayyib e kështu me radhë. Pastaj ka pas katër vajza, të gjitha kanë qenë muslimane dhe kanë pranuar Islamin. në martesën e pejgamberit alayhis salam me Hadixhen është se këtu ka demant për ata të cilët kanë synuar me godit në palcën e mesazhit pejgamberik dhe kur e kanë përshkrujt pejgamberin alayhis salam si epsharak Allahu ja dhashtë hakun atyre të cilët e ofendojnë dhe mangësojnë nga nderi i pejgamberit alayhis salatu wassalam pejgamberi alayhis salam 25 vjet Këta e kanë përmend dijetarët prej nderit prej kësaj ngjarje. Pejgamberi alayhis salam 25 vjet s'është martue. 25 vjet s'është martue. Asnjëherë nuk ka shiku në vajzë të huj. Alayhi salatu wasalam. Pa qenë pejgamber. S'ka shiku në vajzë të huj kurrë. Argument se s'ka shiku në vajzë të huj kurrë. Kur i është ofru e m'u martu me Hadixhen. S'e ka shikue bukurinë. Aspak. Kur i ka bo 65 vjet, ka ndru jetë. Dhe pejgamberi alayhis salam e ka kalu 50-shin. E ka kalue 50-shin. E ku është kjo me lakminë pas epsheve? A, a nuk është kjo kulmi i nderit? A, a nuk është kjo kulmi i lartësisë së personalitetit të një njerit? I cili nuk shikon farë në bukuritë e kësaj bote? Martohet me një vajzë, me një grue 40 vjeçare dhe deri ajo sa plotëson 65, dikun 15 vite, jeton vetëm me ata. Dhe pas 50 e diçka vite martohet me Aishën. Çfarë objekt epshi dhe e kanë me mundet me, me pas këtu? Aspak. Andaj alayhi salatu wassalam ka qenë personaliteti më i lartë dhe nuk ka mundësi askush prej armiqve me godit në nderin dhe në fisnikrijen dhe dinjitetin e pejgamberit alayhi salatu wassalam dhe kjo është ajo për të cilën historianët e kanë cekë si dobi prej kësaj ngjarje dhe e ceki edhe fundin e kësajna para se me u fillue në hyrjen e pejgamberisë alayhi salatu wassalam ku në vitin e 40 Alejhi salatu ve selam fillon lulzimi dhe ndriçimi i pejgamberisë së tina, para kësaj ka ndodhë një ngjarje, ku pejgamberi alejhi selam ka marrë pjesë në ndërtimin apo rindërtimin e Qabes. Qabja është ndërtu s'pari herë nga Ibrahimi, alejhi salatu ve selam bashkë me birin e tij Ismailin. Mirëpo, kur ka fillu m'u dobësue Qabja, Arabët kanë dashë me rindërtue, mirëpo janë friksue, Janë friksu se Qabja është e paprekshme dhe s'guxon kurkush me prek ati. Dhe nijetin e kanë pas mirë, ta ndërtojnë, se kanë fillu me ra gurzit. Ibrahimi e ka ndërtu me gurzi, guri pas guri dhe e ka ndërtue. S'ka pas ndonjë ndërtim të fuqishëm. Dhe arabët kanë thonë ta rindërtojna. Mirëpo janë friksue. Çka kanë ba? E kanë fut një njeri, Khalid, El Walid ibn Mughira, dhe ka thonë, unë jam ai i cili e filloj. E bajna një provë, një test. Çfarë testi? Ka thonë shkoj i hedhi nja 4-5 gurzi edhe bi me fletë. Nëse s'um ndodh kurgjo, dije se Allahu është tu na dhonë leje për këtë mesele. Shikone sa e kanë madhru Qaben e Allahut tebareke ve teala. Si mos t'um ndodhë kurgjo, e vazhdojna. Dhe i ka hedhë 4-5 gurzi dhe kanë fletë. Dhe s'i ka ndodhë kurgjo, kur janë çu n'mëngjes, e kanë pa Uelidin, kurgjo s'ka, ka thënë vazhdoni. Derisa ja kanë hekë krejt gurzit Qabes, dhe i kanë lënë vetëm temelet e Ibrahimit alejhi salatu ve selam, dhe në këtë punë, ka marrë pjesë Abasi, mixha i pejgamberit alejhi salatu ve selam dhe pejgamberi alejhi salatu ve selam dhe kur kanë mrri te guri i zi Kush me vendos gurin e zi dhe e cila vlen me përmend këtu, Ibrahimi e ka ndërtue parafërsisht Qaben 6 metra e gjys. 6 metra e gjys. Sot është e ndërtume dikun 13 metra e gjys Qabja e Allahut tebareke ve teala dikun dyfish është shtue nga e cilën e ka ndërtue Ibrahimi alayhi salatu wasalam kur kanë mrri te guri i zi janë nis grindja kush me vendos gurin e zi me fitu sevapin me fitu sevapin te Allahu xhele ve ala dhe kanë thon s'ka mundsi kurkush me vendos gurin asnjëri ka fillu grindja e madhe ka thon qysh me ba e njëri prej tyre ka thon nesër n'mëngjes kush kan e shof na i pari te Qabja qaj e vendos Dhe nesër mëngjes janë çu, kur e kanë pa pejgamberin alejhi salatu ve selam i pari. Dhe kanë bërtit el emin, el emin. Kanë thon besniku, besniku është i pari. Edhe kanë shkuar te pejgamberi salam i kanë thon ja Muhammed ti zgjidhe problemin. Ti zgjidhe problemin. Pejgamberi salam ka thon shikone modestinë dhe thjeshtësinë dhe dhembshurinë e pejgamberit salam. Ka thon unë e kam një ide të gjithë me mor pjesë. Ka thon gurin e zi e vendosna në një copë të pëlhurës. në një copë. Dhe ka thonë, gurin e vendosna në mes dhe të gjithë së bashku e kapna këtë copën e pëlhurës. Dhe ka thonë, kështu të gjithë jena duke e ngrit gurin e zi. Ka thonë, ndërsa kur të vjen te pjesa me vendos, ka thonë atëherë e vendosi unë. A jeni dakord? Dakord. dhe të gjithë e kanë ngrejt dhe kur ka mrri te guri i zi e ka vendos pejgamberi alejhi salatu ve selam dhe kështu janë knaq të gjithë janë knaq me zgjidhjen e pejgamberit alejhi salatu ve selam dhe në këtë ngjarje dijetarët kanë përmend se Allahu xhelle ve ala edhe para pejgamberisë ja ka mundësu pejgamberit alejhi salatu ve selam me, me qenë pjesëmarrës dhe ai i cili me dorën e tij ka punue në ndërtimin e Qabes. Kjo domethonë është disa prej ngjarjeve të cilat i kanë përmend dijetarët prej lindjes së pejgamberit alejhi salatu ve selam deri në para pejgamberisë, deri në moshën 40 vjeçare. Pse 40 vjet janë shënu pejgamberit salam ngjarje më pak se sa 23, është e njohur se 40 vjet nuk e ka ditë kërkush se ka me qenë pejgamber dhe nuk janë marr me shënimin e historisë së tij. Andaj edhe ka polemikë të madhe kur ka lind, data e lindjes e kështu me radhë, viti i lindjes. Pse? Sepse nuk e kanë ditë se ka me qenë Pejgamber, andaj këto ngjarje që i përmenda janë prej ngjarjeve më të vërteta, të cilat kanë ndodh para pejgamberisë së pejgamberit alejhi salatu ve selam dhe deri në vitin 40 lusim Allahun tebareke ve teala që Allahu xhelle ve ala të na mundësojë me mësu historinë e pejgamberit alejhi salatu ve selam dhe të na mundësojë me pasue dhe me ndjek alejhi salatu ve selam në çdo hap të jetës tonë dhe të na mundësojë me u takue me Muhammedin alejhi salatu ve selam në xhenetin e Allahut tebareke ve teala